الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima Salavat i salam mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim i plemenitim ashabima i svima onima koji nose islam, žive ga u svojim životima i njemu pozivaju do sudnjega dana. Draga braćo i sestre, kada se insan osvrne na svoj život, alhamdulillah, puno je stvari na koje čovjek može biti ponosan. I dolazeći ovdje, čovjek obuzme ga osjećaj ponosa što ga je gospodar počastio da prisustuje mjestu jel, gdje se sluša hadis Rasulullah sallallahu Ali bih vas zamolio da taj osjećaj posebnosti nikada u našim srcima i nikada u našem razumijevanju vjere i dara vjere ne ugrozi osjećaj poniznosti koji trebamo osjećati. Jer mene i tebe Allah počastio da slušamo hadis Rasulullah. Mene i tebe Allah počastio da budemo u njegovoj kući u ovoj Mubarek noći. oči petka. Čuvajte taj osjećaj posebnosti tako što ćete čuvati osjećaj poniznosti. Jedan je velikan rekao i to je nešto što me evo čitav ovu heft prati. I zamolio bih vas da evo na početku da to bude jedna, jedna misa vodilja. Kaže možda će ti Allah Otvrti vrata djela, dobroga djela, ali će ti zatvoriti vrata primanja Kabula. Zato se čuvaj da ti ne budu otvorena vrata činjenja dobroga djela, a da ti gospodar radi možda tog tvog osjećaja da si nešto vrijedniji od drugih, da si nešto bolji od drugih, da ti ne zatvori vrata vrata primanja i vi znate da je uzvišeni gospodar kazao u Kur'an Kerimu Innama je Allahu minal Allah prima, Allah uzima samo od onih koji su njega svjesni. I to je mjerilo stvari. Onoliko koliko si gospodara svjestan, toliko je to tvoje djelo, toliko je to tvoje djelo teško. Ja molim gospodara da nas počasti da o ovome razmišljamo. I na samom početku da se sjetimo dovom i Fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Redan lillahem Fatih. Došli smo do 114. hadisa u sahihu imama Buharije. Još uvijek završavamo poglavlje koje nosi naslov Kitabetul ilm, zapisivanje znanja. Podsjećamo sami sebi da je bitno da zapisujemo. Zapisujte i lijepe stvari koje vam se u životu desi ali zapišite i teške stvari. Pa se onda sjetite ono kuranskog ajeta Emme da mutarra dada ahu wa su Ko je taj, kaže gospodar, ko se odaziva onome koji ga u muci doziva. Kada Allaha priclo te sa svih strana, sve se vrata zatvorilo. Ti podigneš ruke i kažeš, Jarab, spasi me, sačuvaj me, daj mi izlaz iz ove situacije. Allah ti dadne izlaz iz te situacije. Zapiši tu situaciju. Zapiši koliko je insan možda u tom trenutku dao dragom gospodaru nekih zavijeta od sebe. Pa Jarab, ako mi dadneš to i to, ja ću to i to. I sjeti se toga. حدثنا يحيى بن سليمان prenio nam je Jahja ibn Sulejman قال حدثني ابن وهب od ibn Vehba قال أخبرني يونس od Junusa an ibn Šihab an Ubejdillah ibn Abdillah od Ubejdullaha sina Abdullahovog an ibn Abbasin radijallahu anhu od Amidžića Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas radijallahu anhu, onoga za kojeg je Resulullah sallallahu alaihi wasallam proučio koju dobu? Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Gospodaru dadni mu da razumije vjeru i pouči ga tumačenju Kur'ana. To je taj ashab. I kazali smo imamo tri one bitne stvari. Prva stvar je da imamo informaciju, da imamo znanje. Drugo je da to znanje pravilno razumijemo. Tek kada imamo znanje, i kada ga pravilno razumijemo, tek onda možemo ući ono što se zove primjen. Kaže Ibn Abbas, opisuje nam nešto što je svakome muslimanu kada čita ove detalje iz hadisa Rasulullaha zaista mu bude teško. Kaže lemme štede bin neviji vođauhu kada je vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam pritisnula bolest pred samo preseljenjem. Vi znate da je Resulullah sellem imao više hanuma. Pa je jedan dan bi bio kod jedne hanume, drugi dan kod drugi. Pred preseljenje je toliko bio bolestan da je pravedan bio nije htio da ostane kod jedne. Nego bi ga nosili, ne bi mogao sam prijeći iz sobe u sobu. Onaj, kod svojih hanuma, nego bi ga prenijeli. Tek kada je skroz grohno sallallahu ve sellem bez ikakve snage zamolio je svoje hanume možete li mi dozvoliti da budemo sobi Hazreti Aisha. Opisuje nam Ibn Abbas šta se desilo. Kale i tuni bi kitabin ektub lekum kitaben la te dillu ba'dahu. Donesite mi pribor za pisanje. Da izdiktiram, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ono što ćete vi zapisati da više nikada ne zalutate. Allaha vam dragog, kada smo ušli u ovo poglavlje, babu la ilm, kako da čovjek ne posvijeti pažnju zapisivanju, A među posljednjim stvarima što je Resulullah rekao donesite da vam izdiktiram da zapišete. Koliko je zlatnih stvari, zlatnih misli, informacija, bitnih za mene i za tebe. Koliko je stvari možda prošlo, slušali smo od nekoga, ali nismo, nismo zapisali. Možda nešto što će ti Dunjaluka i Ahirata vrijediti. Tada je Hazreti Omer, pala Omer radijallahu anhu, Inne nebije sallallahu alaihi wasallam galebehu lvađa. Gledajte Allahu poslanika sallallahu wa sallam On hoće nama da učini. Ali ga je zaista obhrvala bol, obhrvo ga. muke. Kaže Hazretija Aisha radijallahu anha. Nikome nisam zavidila onoliko koliko sam zavidila onome koje je lako preselio na Ahiret. Nakon što sam vidjela muke na kojima je bio Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Pred samo preselinu. Wa kitabullah. Kaže Hazreti Omer, imamo Allahovu knjigu, zapisali smo je. na dovoljno nam je, imamo smjernice. Pa su sa ashabi plemeniti koji su bili uz Resulullaha razišli u mišljenju. I ovo subhanallah stalno znajte. Jedinstvo umeta. Ako hoćemo istinsko jedinstvo umeta. Ne može biti jedinstvo da svi gledamo na sve stvari jednako. Ne može. Plemeniti ashabi se razišli. Različit pristup. Neko se posvetio hipsu Kur'ana, neko se posvetio nekoj znanosti kojom će on hizmet tumet na drugi način. Zašto da očekuješ od sviju da budu hafizi, ili od sviju da budu inženjeri, ili od sviju da budu zanatli, ili od sviju. Ne može, jednostavno različit pristup je tu. Jedna od ubleha koju mi imamo jeste da hoćemo da objedinimo svi muslimani na jedan način da razmišljaju, ne mogu. Nisu ashabi plemeniti. Evo, pred preseljenje Resulullah oni različito mišljenje imaju. وَكَثُرَ اللَّغَطْ Međutim, šta se desilo, kako su se razišli? Jedan kaže, Hazreti Omer kaže, neka, nemojte, pušta od poslanika, nek, nek odmara, nemojte ga pritiskati. Drugi kažu, ma doneste, nek. Kaže, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, kumu anni, ustanite odavde, izađite. وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِيَ تَنَازُ Kod mene kad ste, ne trebate se sporiti, jer vam ja mogu presuditi odmah. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam ustanite i izađite. Kod meni se ne trebate sporiti. Fakarađ ibn Abbas pa je ibn Abbas izašao i rekao je inner razijete kuller razije zaista je loša stvar što smo se mi posvađali što smo mi ispriječili Resulullah da napiše to. Ma hale bejne Rasulillahi wa bejne kitabi. Ono što je spriječilo Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam da izdiktira ono što je htio izdiktirati. Naravno ovdje treba kazati da su plemeniti ashabi učenici Rasulullaha sallallahu alaihi i ako pogledate njih, tako vam gospodara, pogledajte Ebu Bekra, Ebu Bekra, pogledajte Omera, Omera, Osmana, Osmana, Aliju, Ali. Islam je samo dodatno oplemenje njihove osobine. Jedna od karakteristika poučavanja, pravilnog poučavanja, jeste da iskoristi maksimum što je u tebi, a ne da od tebe pravi sebe smo različiti. Allah nam dao različite karakteristike. Neko može dobro da trči. Ti od njega hoćeš da praviš osobu koja dobro pliva. Neko dobro pliva, ti od njega hoćeš da napraviš osobu koja jako može kamijen baciti. Fizički ne može. A i karakteristike ljudske ne mogu to trpiti. Resulullah sallam iz ovoga vidimo da je učio plemenite ashab Učio ih je da oni budu u stanju nositi se sa situacijama koji su ispred njih. I zato često spominjemo onu izreku Hazreti Alije. Pogledajte, to je za nas vrlo bitno. Kad Hazreti Alija kaže odgajajte svoju djecu za vrijeme u kojem će oni živjeti, a ne za vaše vrijeme. Jer njihovo vrijeme i vaše vrijeme nije isto. Tako vam Allaha, zar nije to upravo ono što su oni od Resulullaha uzeli? Salallahu alaihi E sada, ovaj moment preseljenja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada čovjek gleda vi znate da je Rasulullah u hadisima govorio la ilaha illa Allah spominjao bi nema Boga osim Allaha wa inna lil mauti zaista smrt zaista preseljenje zaista napuštanje kada duša napušta naše tijelo kaže zaista to ima smrtne muke i vi znate da je najbolje stvorenje Resulullah sallallahu alaihi Bolji od časne kabe. Bolji od svih meleka. Najbolje Božije stvorenje Hazret Pegambe sallallahu alaihi Deređa nebija, vjerovjesnika. Deređa Resula, poslanika. Čak Ulema kaže Ovi trenuci smrti kažu da je Resulullah sallam govorio Tako mi Allaha osjećam otrov koji su mi jevreji dali kada su me pokušali ubiti kaže Ulema, i deređu šehida je Resulullah imao. Zašto? Jer je, kaže, preselio sa bolom od onoga što su mu probali da uradi. Kaže, osjetim kako mi arterije moje kida. Oto. Kaže Hazreti Aisha, radijallahu anha, kaže, dvije stvari Allah me je počastio. Prva stvar je to što je Resulullah sallallahu alaihi preselio sa ovoga svijeta u mome naručju. Ona ga je držala u svome naručju. A druga stvar koju mi je Allah počastio Hazretija Išu jeste da je Resulullah s.a.v. vidio jednoga od ashaba koji je ušao da ga posjeti i vidio mu je u ruci misvak. Hazretija Iša je rekla Allaho poslaniće kao da hoćeš misvak kaže da nije mogao Rasulullah sallallahu alaihi sallam da govori, samo je pokazao i šaretom, rekao je hoću misvak. Uze, uzela je Hazrete Iša misvak i dala je Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Probao je Rasulullah da očisti se, Allah vam drago higijena, čistoća. To su trenuci pred preseljenje, nema. Kaže Hazretija Iša Rasulullah, Allahov poslaniće, hoćeš li da ga smekšam? svojim ustima pa da možeš ti. On je, kaže, opet samo pokazao da, da, da to želi. Kaže, uzela sam misvak i smekšala ga Allahovom poslaniku sallallahu i kaže posljednje što je od kad dotaklo usta Resulullaha sallallahu alaihi sallam je ono što je poteklo iz mojih usta. Dragi gospodar je dao da Resulullah je mogao preseliti kao šehid u bitici Mogao je preseliti na seđu. Mogu je preseliti učeći Kur'an. Na hiljadu načina je mogao gospodar nama kazati preko preseljenja Resulullaha sallallahu alaihi sellem šta je to što je teško, što je bitno. Allah dragi nam daje da Resulullah sallallahu alaihi sellem preseli u naruč svoje hanume. Subhanallah. Kaže jedan od ashaba Amr ibn Las poslao me Allahu poslanik sallallahu alaihi kao vođu jedne grupe muslimana u bitku. Vratili smo se za kratko vrijeme i pobjedili. Kaže, kada me Resulullah s.a.v. vidio, strašno mi se obradovo. Pa sam mislio da iskoristim tu priliku da ga pitam, ko ti je Allaho poslaniće najdraži čovjek? Kaže on, došao sam kod Resulullaha i pitao ga, Allahov poslaniće, ko ti je najdraži od ljudi? Kaže Aisha. Kaže Amr ibn al-As, Allaho poslaniće, nisam mislio od žena, mislio sam od muškaraca. Kaže, njen babo, Ebu Bekr. Pa kaže, dobro, dobro, u redu Ebu Bekr. Znam da ste bliski. Allaho poslaniće, ko je nakon Ebu Bekra? Kaže, Omer. Pa kaže, pa ko nakon Omera? Ma kaže, Osman. Pa ko nakon Osmana? Kaže, Alija. I kaže, tako mi je Resulullah nabrojao toliko i toliko ljudi, 10, 11, 12 ljudi, pa sam ja samom sebi rekao, ja sam 13, ali ga nisam pitao jesam li mu ja najdraži. <laughs> Subhanallah. Kaže, ovaj trenutak preseljenja Resulullah, sallallahu alaihi Nekoliko detalja, samo da uzmemo, da vidimo kako je to Resulullah sallallahu alaihi otišao sa ovoga svijeta posljednje što je Resulullah uradio od onoga što je on uradio jeste da je naredio da ga donesu do perde koja je dijelila njegovu sobu od džamije. I onda je naredio da se skloni perde. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je klanjao kao ima. A sahabi su bili na, na, na namazu. Posljednji pogled Resulullaha sallallahu alaihi wasallam na umet Islama je bio pogled dok su planjali, dok su namaz obavljali. Dok su bili u sapovima poreda. Kažu samo se Resulullah sallallahu alaihi sallam osmijehnu i vratio se. Među posljednjim stvarima koje Resulullah nama ostavio emanet i ste u bin nisa i hajra prema ženama sa lijepo hodite. I rekao je, uzijeli ste i Allahovom riječu, jer je nama razlika između halala i harama, to što je meni i tebi gospodar dozvolio. Ako ulazimo u brak, ulazimo u brak. Gospodar nam je dozvolio. Vesijeti Rasulullah sallallahu I to vi znate, da na smrti ili pred samu smrt čovjek govori one stvari koje su, koje su najbitnije. Nastoji da ljudima prenese ono što je najbitnije. I ono što mi imamo danas, ja bih vas zamolio, razmišljajte o tome. Često mi ljude potopimo informacijama, potopimo i stotinama nekih rečenica, a možda da smo im jednu rečenicu kazali, dovoljna bi im bila. Kao što onaj beduin došao kod Resulullah, Allaho poslaniće šta treba? Kaže, postit planet, rekao mu ovaj far, kaže, Allaho poslaniće, ja neću ništa dodat. Kaže, učeš u džene tako istinu kažeš. A ti bi rekao, neka sačka da ti ja još ispričaš šta sve moraš. I onda bi insan rekao, jel bogat to islam? Jednostavnost sa kojom je Resulullah sallallahu ljudima približio ono što je suština odanosti gospodar je nešto što nama treba. Razmisli o tome. Razmisli u kontekstu pogotovo onoga tijela koji nam se otvara. Ono što je kaže Hazretija Iša pred samo preseljenje. Kaže, vidjela sam kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem diže svoju ruku i govori ila rafiqil ala u odabrano društvo. Tada sam razumjela da je Džibril došao sa melekom smrti. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem Džibril mi je došao sa melekom smrti. I to je posljednji put da će i kod koga doći da će tražiti dozvolu od njega. Svakome od naše doći bez traženja dozvole. Resulullahu ispočasti počasti gospodar prema njemu Melek smrti traži izun, kaže Mohamede, tvoj gospodar ti daje izbor. Hoćeš li da ostaneš na dunjalku ili da ideš nje? Tada je Resulullah s.a.v. pručio kuranski ajet koji je u surije Nisa, onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku. Taj će biti sa onim kojima je Allah dao svoje blagodati. Od vjerovjesnika, šehida. Učio je taj ajet koji se završava u lajke Rafita Divno li je to društvo? Ono što mi iz ovoga detalja trebamo znati, ono što stalno ponavlja, čuvajte se oni stvari koje su negativne, a konstanta su u mom i tvom životu. Stalno se dešavaju. Sve što je negativno, a konstanta je u mom i tvom životu, može biti nešto na čemu ćemo ti i ja preseliti. Bilo koji grije. Kaže, toliko se ulema čuvala grija. Zašto? Kaže, strah me da će mi Allah da, da upravo na tom griju preseli. Bez obzira koliko je mali. Čuva, pravite konstante koje su dobre. I moli gospodara, reci Jarab, znam da će biti trenutaka slabosti. Ali me počasti da moje preseljenje bude u onome trenutku kada si sa mnom Jer će svaki rob biti proživljen na onome na čemu je on ili ona preselio. To su, to su bitne stvari u životu čovjeka. Dolazeći ovdje i time ću ako mogu da završiti, čujem salavate sa džamija Sarajski Subhanallah. I onda mi naumpadne hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam kojeg bilježi Ebu Davud i vjerodostojan hadis. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam zaista je najbolji dan vaš petak. I vi znate da petak u biti počinje sa akšamom u četvrtak. I već sa akšamom u petak počinje subota, jel? Završava se petak. Kaže, Resulullah sallallahu alaihi sallam, to je dan kada je Adem stvore u petak. To je dan kada je duša u njega udahnuta i to je dan kada je preselio. I onda Resulullah sallallahu alaihi sallam kaže jedan od razloga što smo halku namjestili da bude upravo četvrtkom je zbog toga. Kaže Resulullah se eksiru alejje mine salati. Pa kaže taj dan, petak, kaže što više na mene salavata donosite. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam Fa inne ma'rudatun alije Jer će vaš salavat Svaki salavat koji mi Ako mogu da proučimo Gospodar će dat Resulullahu sallallahu alaihi sallam Vijest o tome Taj i taj musliman, taj i taj kao U tom i tom mjestu na tebi je salavat Kažu plemeniti ashabi ono što i nama ne upada. Kažu Allahov poslaniće, kako da ti dođu naši salavati? a tvoje kosti su istruhle u zemlji. Kaže Resulullah sallallahu sellem Inna Allahe kad harrama ajsad al-anbiya i al-ard. Zaista je Allah zabranio zemlji da jede tijela vjerovjesnika. To je posebnost njihova. I zato jedna od bitnijih stvari večeras, ja bih vas zamolio, pogotovo alhamdulillah u ovom smo broju došli. Nemojte da večeras 5 minuta, 10 minuta sjedi i nek ti ovaj hadis bude na pameti. Nek ti bude na pameti da svaki tvoj salavat koji proučiš u bilo kojoj formi, Allahumma salli ala sidna Muhammedi wa ala ali sidna Muhammed, Allahumma barik, u bilo kojoj formi koju si naučio, sallallahu wa sallam. sallallahu ta'ala alaihi sallam, u bilo kojoj, znaj da tvoj salavat i tvoj salam dolazi do Rasulullaha sallallahu. To jača tvoju srčanu vezu sa poslanikom sallallahu vi znate kada neko nekoga voli, on ga spominje. Nekada znate, pogotovo vi mlađi, desetak, petnaest godina, kad se zaljube ne možeš opstati od njega. Samo o njoj priča. Ili ne znam, ili obrnuto. Samo o njemu priča. Dajte malo, dajte malo tog identiteta. Da ga jačam. Da, pogotovo, evo, četvrtak je. Petak. Da, ovo je noć petka. Molim vas, salavate na Rasulullaha sallallahu Nemojte da sljedeći, sljedeći put slobodno, ko ne bude ovaj zadatak ja mu halalim ne mora doći. Ne. Molim vas, nema smisla. Ako ova družina, ako nas, ako meni i tebe ne odgajaju, nema smisla. Samo ću ja biti sutra pitan što sam vam pričao i što ste slušali. Mogu se otići ja s babom i mamom. već ti je ako neću ovo vamo primjenjivati. Mogu se otići pa sadaku dat. Bolje nego da smo sjedli ovdje. Mi sjedimo ovdje i družimo se da bi radili. Ne da bi samo pričali. Ne treba, ne treba, ne treba argumente protiv sebe Svako znanje po kojem ja i ti ne radimo je argument protiv meni i A da sjednijem par minuta, pet minuta, deset minuta, pa gotovo umjesto neke serije ili filma, nema bolje stvari. Jer kaže, dobro, mogu ja, kaže, i prije to sve. Ili <laughs> Subhanallah. Čuvajte se loših konstanti. Svako ima svoju etiku. Etika muslimane da se čuva onih stvari koje je gospodar zabrani, Da pravi lijepe stvari u svome životu. Odvojite par minuta, 5, 10, 15 minuta večeras. Sa te spihom ili bez te spiha. Da donesete salavate na Rasulullah sallallahu I na kraju podignite ruke i recite gospodaru naš, molimo te salatom i salamom na Muhammeda sallallahu alaihi Da nam otvoriš vrata svoga zadovoljstva. Ništa drugo. Jer ako ti Allah otvori vrata, salavat salam je od najdražih dijela, najdražih dijela gospodaru. Proučiš salavate 5-10 minuta i na kraju završiš sa dovom. Reci jara, ove salavate i salame ja sam proučio Resulullahu sallallahu alaihi sallam, jer nas je on obavijestio da ovo njemu dolazi. I tebi je najdraža, gospodar kaže, doneste salavat na poslanik i salat. I onda podignite svoje ruke i recite gospodaru, otvori nam salavatom i salamom vrata svoga zadovoljstva. Ta vrata zadovoljstva vidjet ćeš u svojom porodičnom životu, vidjet ćeš u svom poslovnom životu, vidjet ćeš u problema koje imaš, Allah će ti otvoriti vrata odakle se ne nadaš i obskrbit će te odakle se ne nadaš. To su detalje. Molim vas, pokušajte, lijepu sam rečenicu čuo, kaže budi svjedok, nemoj biti sudija. Mi smo svjedoci svega onoga što se dešava oko nas. Čuvajmo se toga da uspostavimo argumente protiv sebi. Čujemo znanje. Dajte da radimo po njemu. Pa malo, malo, koliko možemo, koliko nam vrijeme dozvoljava. Nemojte dozvoliti da prođe ova veći, a da ne donesete salavate i salame na poslanika Zamolio bih vas da to bude nešto. I to pogotovo imamo svaki četvrtak ovu halku. Nek to bude nešto što bude sastavni dio našeg odgoja, našeg duhovnog odgoja, da ja četvrtkom sjednim nakon što se vratim sa halki, pa se sjetim Ibn Abbasovog predanja kada govori kada je Resulullahu sallallahu alaihi sallam, kada ga je pritisnula bolest pred samo preseljenje rekao je donesite kitab zapišite se pručite salavat nije to problem nije to teško a ti ćeš od onih koji, ako Bog da će biti u društvu Rasulullah sallallahu Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo. Najprije da ih razumijemo, onda da ih ako Bog da u svome životu primjenjujemo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš počasti nas, nemoj nas ponist. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koji približava džehennem. Gospodaru naš počasti nas na oba svijete i sačuvaj nas svakoga zla. Gospodar naš molimo te da naš skup bude mubarek. Gospodar naš molimo te da naš rastanak nakon skupa bude mubarek. Gospodar naš počasti nas da salavate i salame tvome miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem večeras proučimo. Gospodaru naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naša dobra dijela primiš. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naša dijela ne odbiješ. Gospodaru naš smiluj se nama. Gospodar naš miluj se našim roditeljima, braći i sestrama, svima koji su ovdje, svima koji su prisutni, svima koji su odsutni. Počasti umet Muhameda sallallahu ve sellem da se tebi vrati blagodatima pri velikih iskušenja. Gospodar naš vrati omladinu Islama Islamu bez velikih iskušenja. Gospodar naš miluj se umetu Muhameda. Gospodar naš obskrbi umet Muhameda. Gospodar naš sačuvaj umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Počasti one koji su neoženjeni i neudati da se oženi i da se udaju. Počasti nas svakim uspjehom na ovom i na budućem svijetu. Molimo te gospodar da nas počastiš preživljenjem u društvu Muhameda sallallahu alaihi wasallam poslanika, šehida i tebi odabranih robova. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin الحمد لله رب العالمين والفاتح